Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General, broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical, sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical, sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General, broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General, broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General, broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General, broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General, broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical, sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General, broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear, ambiguous. Dokładny, precyzyjny. Exact, precise. Ogólny, szeroki. General broad. Ograniczony, ograniczony. Limited, restricted. Duży, rozległy. Large, extensive. Złożony, wieloaspektowy. Complex, multifaceted. Proste, bezpośrednie. Simple, straightforward. Logiczny, spójny. Logical, sound. Przekonujący, fascynujący. Convincing, compelling. Niejasny, niejednoznaczny. Unclear,